ana basharun mithlukum sema uwaambie mimi ni mwanadamu kama nyinyi qul innama sema hakika si vinginevyo sikuwa mimi isipokuwa ni mwanadamu kama nyinyi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ninaletewa wahi kwamba Mungu wenu anayestahiki kuabudiwa ni Mungu mmoja peke yake faman kana yarju liqaa rabbi basi mwenye kutarajia kuwa atasimama mbele ya Mola wake atakutana na Mola wake falyamal amalan saliha basi na atende vitendo vyema afanye matendo mema wala yushrik biibadati rabbih ahada wala asimshirikishe yoyote katika ibada ya Mola wake hii aya tutaishi nayo biidhnillah taala katika vikao kadhaa kuieleza kama alivyoeleza Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah قوله تعالى قال الشيخ قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أمره جل وعلا في هذه الآية أن يخبر ويبلغ الناس أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر مثل البشر الله سبحانه وتعالى أمومريشا متمواكي صلى الله عليه وسلم أوابي خباري نقوى في كشية واتو كويي عليه الصلاة والسلام نمنا دام كما منا دام يوتي من جيني sio basharun la kal bashar na falsafa nyingi la basharun mithla al bashar inma ana basharun mithlukum neno lilotumika hapa ni mithli Allah jalla wa ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam inma ana basharun mithlukum akumwambia sema inma ana basharun la kal bashar la qala inma ana basharun mithlukum hakika si vinginevyo mimi ni mwanadamu kama nyinyi min waladi adam kutokamana na watoto wa adam na hili amelizungumza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema ana sayyidu waladi adam mimi ndiye bwana mtukufu mbora katika watoto wa Adam bora kabisa min waladi Adam tanasala mithlahu yeye pia amezaliwa kama walivyozaliwa adamu wengine sha'nuhu ka sha'nihi jambo lake ni kama jambo la binadamu yoyote mwingine wala kusema hivi si kumshukisha daraja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bali ndiyo manzila aliyomweka Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo jambo aliyotufundisha sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tutaeleza huko mbele namna gani ghuluu kupita mipaka imewapelekea watu mpaka wakawafanya mitume ni miungu kama walivyofanya nani manasara wakamfanya Isa alayhi salatu wasalam kuwa ndio nani ndiye Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam kitu gani kilichowapelekea manasara mpaka kufikia katika kuitakidi kuwa Isa alayhi salatu wassalam ndiye Allah waliyadhu billah haikuwa hivyo isipokuwa ni kwa sababu ya nini ya ghuluu na ndio maana Allah katika kitabu chake akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam watangazie na uwaambie innama ana basharun mithlukum bimaana jambo lake ni kama jambo lenu sha'nuhu ka sha'nihim yaju'u kama yaju'u kama yaju'un mtume sallallahu alaihi wasallam husikia njaa kama vile binadamu mwingine pia hupatwa na njaa na nyote mwasoma katika sunna kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kupitiwa na siku tatu bila ya kulala na njaa alaihi salatu wassalam hazijapita siku tatu usiku mara tatu ambao hakulala na njaa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali alikuwa akijikunja kwa njaa alaihi salatu wassalam na nyote mfahamu kilichompata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwatul ahzab ilikuwa ni katika wakati mzito masahaba kuja kumlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wamefunga mawe katika matumbo yao najua tumbo likiwa tupu huwa lapiga kelele ile njaa ikizidi lile tumbo lapiga kelele sasa walikuwa wakifunga mawe ili kuzuia ile kelele manake upepo mwingi huko hakuna chakula mtume sallallahu alaihi wasallam akawaonyesha yeye amefunga mawe mawili kwa njaa na kisa maarufu Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu arda hakuweza kusubiri alipoona hali nzito aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam akakimbia nyumbani amuuliza mke wake kuna kitu ndani ya nyumba amwambia hatuna chochote isipokuwa kuna kijibuzi kile kidogo tukichinje tumtengenezee nyama mtume sallallahu alaihi wasallam lakini amwambia mume wangu nenda kule ukamwite kwa siri labda jina watu wachache yeye Abubakar Umar mfano lakini hapo kiniletea watu hapa haitoshi nyama we nenda kamchinja yule mbuzi Jabir akaenda kwa siri ya Rasulullah naona hii hali yako nzito kule nyumbani na kijibuzi kidogo nimekuchinjia angalia watu wawili watatu twende nao lakini angalia taswira komanda wa jeshi awaambie watu watatu twende tukali kisha wale wengine wabaki vipi itakuwaje si kama sisi eh? si kama sisi waweza muona shekhe anaitwa Itimani yenda aenda yeye tuna wale watu wale mazuka mazuka wale ambao hata atawapa kidogo hawatosema kisha huyo huyo atoka je ukileta watu wengi bwana itapunguza itapunguza thamani hakuna kitu kama hicho mwanzo bid'a kisha juu yake tapeli hakuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam bali alikuwa yeye akiwatanguliza akiwa masahaba wake katika hili jambo na hivi ndivyo wanavyotakikana kuwa kiongozi kuwa mwanzo awatanguliza wale anao anaowatawala waliokuwa nyuma yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mmoja katika masahaba tangaza waambie jeshi zima twendeni <laughs> jamaa akatangaza bwana mwatangaziwa kuna karamu huku twendeni katika nyumba ya Jabir Jabir ikabidi atoke yeye mwanzo manake mkeo kule anamuhusia na nyimwa jua wanawake ninakwambia wewe kwenda kuniletea watu wote tutaaibika sisi maana amwambia mke wangu mimi nafanya vile ulivyoniambia lakini mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amesema itangazwe kwa hivyo mimi si mimi iwajua zaidi kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo na mtume sallallahu alaihi wasallam amuhusia Jabir amwambia hiyo sufuria usiifungue nitakuja kuifungua mwenyewe yuache hivyo hivyo mkewe kusikia akasema Allahu wa rasuluhu a'lam kwa nini wajua wametangaza kisa maarufa wakaja akawa mtume sallallahu alaihi wasallam ameiketia mwenyewe ile sufuria aita watu kumi awapakulia wala we wala mpaka washiba kisha ambia ah, nendeni watoka lete kumi wengine waingia wala mpaka jeshi zima likala Jabir na Mtume sallallahu alayhi wasallam Jabir tumbakia sisi wakala wakamaliza Mtume salama kuondoka Jabir asema nimeifungua sufuria wallahi kama haijapakuliwa chochote iko vile vile muujiza Allah amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam muujiza ndio juzi niliwaeleza hapo wanafunzi kwamba usije leo ukaalika watu wengi ukapika kilo tano zako kisha ukaanza kusema lakini nitakisomea mrongo labda watia watu chicha lakini si mchele muongo wataka kujifanya pia na miujiza huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam ashahid katika kisa ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipatwa na nini na njaa tena ya'tash kama ya'tashun pia mtume sallallahu alikuwa akipatwa na kiu kama vile binadamu yote apatwa na kiu wayanamu kama yanamun na yeye pia yuwalala kama binadamu anavyolala bali alikuwa akipatwa na majeraha katika vita kama wanavyopatwa majeraha masahaba katika vita nyote mwafahamu katika vita vya Uhud mpaka akavunjwa meno mtume sallallahu alaihi wasallam akaumizwa damu ikatoka akawafuta damu katika uso wake fa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqulu allahumma ighfir اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وسميه الله hawajui kile wanachokifanya wampiga mtume katika mitume wao mtume ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wao wampige akawa waombea maghfira na msamaha yatokwa na damu kama anavyotoka mwanadamu yote na damu kwa hivyo alikuwa yuumia kama wanavyoumia masahaba akivaa dira ama ile ya vita kama wanavyovaa wengine sayyidul mutawakkilina ala Allah na alikuwa akivaa dira kama wanavyovaa wengine katika vita alayhi salatu wassalam fahuwa basharun sallallahu alayhi wasallam kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwanadamu waliokataa kuwa mitume hawawezi kuwa wanadamu ni kufaru wale umma waliokuwa wakitumilizwa kwao mitume wa Allah walikuwa wakisema tu nyinyi ni binadamu kama sisi haiwezekani kuwa mitume wale kufar ndio walikuwa wakikataa wanadamu wa mitume lakini waumini waamini kuwa yawezekana Allah kutumiliza mwanadamu kuwa mtume lakini wale husema abaatha Allahu basharan rasula hivi Allah aweza kutumiliza mwanadamu kuwa mtume yawezekana vipi wakikataa na mitume wa Allah wakiwaambia in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi Allah humpa neema anayemtaka katika waja wake akamjalia kuwa mtume ni fadla wallahu a'lamu haithu yaj'alu risalata na Allah ajua zaidi nani astahiki utume akampa akamjaalia kuwa ni mtume wala utume haupatikani kwa mtu kujitahidi eti sasa hivi ukaanza basi mimi nitafanya ibada mpaka niwe mtume ha, ha. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ndiye anayewachagua mitume hakuna mahali utasema tutafanya ibada hii utafanya ibada hii utafanya ibada hii wewe utakuwa mtume la ni watu aliyowachagua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala لكن الله عز وجل ميزه وشرفه بكمال العبودية lakini tufahamuni kitu kimoja tofauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume yeyote na watu wake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza yule mtume kwa kumpa ukamilifu katika kufanya ibada mitume wa Allah wamekamilika katika kufanya ibada fahuwa akmalu ibadillahi ibadatan mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mkamilifu zaidi katika waja wa Allah katika kufanya ibada hakuna mfano wake vile utakavyofanya ibada wewe huwezi kufikia daraja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi mwanzo huwezi kufanya zile ibada alizokuwa akizifanya namna Allah alivyompa nguvu ya kufanya ibada nitawapeni mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swala ya usiku qiyamul layl mmoja katika masahaba na miongoni mwao ni Ibn Mas'ud radhiallahu anhu katika wale ambao waliwahi kusimama usiku pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam wakieleza swala yake ile rakaa ya kwanza alikuwa akisoma suratul baqara yote suratul nisa yote na suratu ali imran yote raka ngapi moja juzuu sita hizo takriban juzuu sita kwenye rakaa moja huja kwenda kwenye ya pili na rukuu yake imefanana na kisimamo chake bimaana akirukuu arukuu muda wa juzuu sita takriban kisha itidali yake imefanana na rukuu yake yakaribia sasa ile swala ya wa ndefu sana mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akivimba miguu kwa zile ibada anazozifanya nani aweza kufanya hivyo kuna uzito ndani yake waweza kujititimua ukaanza mimi nitajaribu kweli waweza ukajaribu huwezi lakini kila siku eh, huo ndio mtindo wake wa ibada kila siku si ati leo na ah, ndio iwafanye hivyo kila siku nani anayeweza kufika daraja kama hii kwa hakuna aliyekamilika katika ibada kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndio maana wale masahaba waliokwenda kuulizia ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam katika majumba yake wakaambiwa iwafunga wakati mwingine iwala mchana somo za sunna kadhalika usiku hulala na huswali kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ana wake zake kadhalika alikuwa yuwala nyama yuwala vitu vizuri vizuri yuwala tayibati hizi yuwala wale waliokwenda kuulizia mmoja akasema asumu dahr mimi nitafunga mwaka mzima sifungue hata siku moja yani waliona zile ibada alizozifanya mtume sallallahu salam kaannahum taqalluha ni kama chache waweza kufanya zaidi mmoja akasema mimi nitafunga mwaka mzima sifungui wa pili akasema ana aqumu laila wala anam mimi kila siku usiku nitaswali usiku mzima silali kuishi kwangu nitaswali hivyo nitakuwa nalala mchana tu lakini usiku silali mwingine akasema ana la atazawaju nisa mimi nitafanya ibada siowi huku kuoa nitashughulishwa lete chumvi sio lete nini sukari mpwisha lete hiki watanishughulisha wanawake siowi na mwingine akasema ana la akulu lahm katika riwaya mimi sili nyama mimi nitakula sima tupu hapa na chumvi mpaka nitese huu mwili utanitambua sili nyama mimi hata mboga pia tuseme sasa nitakula mchunga ni nyingine nitamutamu hizi nitakula ile mbaya kabisa ah sahihi hizi ndio ibada hizi mtume sallama akaelezewa kuna watu kadhaa wamekuja wakasema ujom jambo moja mbili tatu akitoka akawaona akawaita akawaambia inni la atqaakum lillah mimi namcha Allah zaidi yenu nyote na katika akhshakum lillah mimi namuogopa Allah kuliko mtu yoyote hakuna anayemwogopa Allah kama mimi wa asumu wa uftir lakini mimi mimi nafunga siku nyingine nala sifungi mwaka mzima wa usalli wa arqudu nasali usiku na wakati mwingine nalala yani nimeupanga usiku wangu wakati nalala wakati nafanya ibada wa atazawaju nisa sisi tumeshika hapa tu faman raghiba an sunnati falaysa hiya mwisho hii annikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa lakini kisa ni kirefu kumtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia na yule wa ana akulu lahm na mimi nala nyama kwa nini wajiharamishie ndio pale akasema anaichukia sunna yangu akaiwacha basi si katika mimi ambaye hatofuata mwenendo wangu si katika mimi kwa huwezi kujifanya wewe utajiumiza huwezi kufanya ibada zaidi alivyokuwa akifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu apewa na Allah subhanahu wa ta'ala tofauti wa a'lahum martaba na mtume sallallahu alaihi wasallam martaba yake na daraja yake mbele ya Allah iko juu zaidi kuliko mtu yoyote wa huwa salawatullahi wa salamuhu alayhi في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين na yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo yake yote yuko katika taa katika wema katika kusimama sawa sawa hakuna aliyepata jambo hili isipokuwa yeye peke yake hata mitume wengine amewashinda katika hili alayhi salatu wassalam la min alawwalin wala min alakhirin wa mwanzo mpaka mwisho hakuna mfano wake wa huwa akmalu albashari ala alitlaq na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mkamilifu zaidi katika wanadamu ala alitlaq hakuna mfano wake wa sayyiduhum fi dunya wal akhirah na yeye ndiye bwana mtukufu kuliko watu wote hapa duniani na kesho akhirah wamayyazahu Allah birrisala na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ubora juu ya watu wengine kwa kumpa utume wa annahu abdullah wa rasuluhu wa mustafahu bal huwa khairu rusulihi alayhi salatu wassalam na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ni mja wa Allah ni mtume wa Allah ndiyo aliyechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ndiye mbora kuliko mitume wote waliopita alayhi salatu wassalam hizi sifa zake bila ya kupita mipaka hizi ndio sifa zake mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na yeye ni abdullah wa rasuluhu ni mja wa Allah wal abdu la yu'badu na mja haabudiwi wala yu'ta shay'un min khasa'is rabbi subhanahu wa ta'ala wala hapewi chochote katika kile kinachomhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa la min khasa'is rububiyyatihi au asma'ihi wa sifatihi si katika yale yanomhusu Allah katika ulezi wake wala katika majina yake wala katika sifa zake angalia ghuluu ilivyofikishia watu kuna misaafu kuna misaafu nafikiri ile ya Kipakistani ile utaona huku mbele majina 99 ya Allah kisha huku nyuma majina 99 ya mtume sallallahu alaihi wasallam mmeatoa wapi ni 99 nenda kaangalia utaona Yasin ndio maskini watu wengine wakaitwa Yasin aona njina kumbe anaitwa AB yani kama Kiingereza Yasin ni herufi za Kiarabu Yasin mshaona mtu aitwa alif lam mim e, eh, kwa akili yako ushaona mtu aitwa ah bwana aitwa nani alif lam mim lakini wako watu aitwa yasin na mwingine wewe nani? mimi naitwa Taha pole lakini si jina hizo ni herufi za mkato na ndio maana wewe ukisoma katika qaida usema alhurufu almuqatta'a herufi za zile eh, huruf zile za abjadia zile za alif ba ta Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwa challenge arabu kuwa hii Qur'an ni hizi hizi herufi mnazozijua alif lam mim alif lam mim ha mim alif lam ra leteni mfano wake hii Qur'an leteni mfano wake lakini haa jamaa wakalazimisha kuwa haya ni majina wakayaweka kule hamim ingawa hapa kwetu sijaona mtu aitwa hamim lakini nishaona kwenye nchi nyingine watu wakiitana hamim watu wakaitana taha wengine wakaitana na yasin lakini sijaona tasim mim sijaona kama wamjua mtu aitwa tasim mim tuonyeshe yule pale ayule ah, ni alif lam mim ra yule pale na mwingine twa kaf ha ya ain sad yule na mwingine alif lam mim sad ushaona watu waitwa hivyo kwa kama vile zile ni herufi basi hizi pia ni hivyo hivyo lakini jamaa wakataka lazima majina ya Allah 99 na ya mtume salam 99 maana yake nini maana yake nini yani mtume sallallahu alaihi wasallam yuko sawa na Allah katika hili jambo wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ana majina yake ameyataja mwenyewe kuwa katika majina yangu ni hili na hili na hili na naweza kukutajia ile hadithi hapo Muhammad Ahmad nabiyu tauba nabiyu rahma almahi alaqib almuqaffa haya yote ni majina ya mtume ameyataja mwenyewe mimi haya ndio majina yangu ha ah, wewe ndio kuyatoa wapi au mengine ambayo hakukwambia yeye alayhi salatu wassalam sasa na watu wakikataza mambo kama mwana bana mawahabi wale akhi wewe akhi mtu aina gani wewe wazungumziwa maneno ya maana wazungumza maneno mengine aeleweki sasa watu wengine sijui wakoje subhanallah hii ni dini ya Allah jamani hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukizungumza kitu zungumza kwa hoja huwezi kuja tu wewe na jambo katika dini ukalichomeka kisha ukasema hii ni dini haya قال وكذا العبادة إنما تكون لله وحده كذلك عبادة أبلكوا الله سبحانه وتعالى بكياك ولا يصرف له شيء صلى الله عليه وسلم من حقوق الله عز وجل ولا هبلكوا تشوتم توم صلى الله عليه وسلم كتك حق الله سبحانه وتعالى حق الله نزا الله فحقوق الله لله حق الله نزكي الله لا يعطى غيره شيء منها لأي كائن كان hapewi yoyote asiyekuwa Allah chochote katika haki ya Allah awe atakavyokuwa la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal awe ni malaika aliye karibu zaidi na Allah kama nani Jibril au awe ni mtume katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam hastahiki chochote katika ibada hastahiki chochote katika haki ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala فإظهار هذا الوصف في قول في قول الله تعالى قل إنما أنا بشر إبطال للغلو kule kuambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam adhihirishe hii kauli awaambie watu sema hakika si vinginevyo sikuwa mimi isipokuwa ni binadamu kama nyinyi ni kwa sababu ya kubatilisha ghuluu kupita mipaka Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah Ta'ala ana maneno mazuri anasema katika kitabu تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أسمى إن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم عند بعض الطوائف لا سيما المتصوفة يصل إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص الرب العظيم ويخرجه عن خصائص البشر hakika jambo la kuchupa mipaka juu ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa baadhi ya makundi haswa haswa masufi hawa watu waita huku kwetu makhurafi hawa khurafiyun humpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam sifa wakamnyanyua daraja mpaka wakampa katika sifa zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuondoa katika ile daraja yake ya ubinadamu ka kauli al-Busiri fi burdatihi kama maneno ya katika burda ile burda ambayo husomwa nafikiri kila usiku wa kuamkia Ijumaa Alhamisi ile kuamkia Ijumaa mara nyingi jamaa husoma burda au asubuhi Ijumaa husomwa sana pale ndani kuna maneno yasema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith alalim فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا إله إلا الله آمنين سبحان الله لو كما نجلكم تيويلي وما نياكي na akawa mkweli hizi sifa hafai kupewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam nitawaeleza kwa nini Sheikh hapa asema fahadha ghuluwun fi nabii sallallahu alaihi wasallam hii ni ghulu ni kuchupa mipaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإعطاء له من خصائص الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات katika maneno haya kuna shirki katika aina tatu za tauhid kuna shirki katika rububia kuna shirki katika aluluhia kuna shirki katika alasma wa sifat yani maneno haya yana shirki katika tauhid zote tatu kivipi sawa tuanze na mwanzo ففيما يتعلق بالالوهيه قال ما لي من الوذ به سواك bimaana sina mwingine mimi wa kukimbilia kwake ili anipe matarajio yangu yale mazuri ninayoyataka isipokuwa wewe peke yako na liadh ni kama al-isti'adha al-isti'adha ni kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili akulinde maana kile unachokiogopa na liadh ni kukimbilia kwa Allah ili akupe kile unachokipenda kwa zote mbili hizi nini ni ibada kwa hapa asema wa hadha iltijaun ila nabii sallallahu alaihi wasallam wastinjadun bihi wa talabun minhu huku ni kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam wamuomba hili jambo ambao hakuna anayeweza kukupa katika hali kama isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala huku ni kukimbilia kwa mtume sallam na kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hii ni shirki katika ibada وفيما يتعلق بالربوبيه na katika kile kinachofungamana na ulezi wa Allah qala wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha katika ukarimu wako ya rasulullah umetupa wewe hii dunia wa dharrataha na akhira ni wewe ndio ulitupa hii dunia na akhira katika ukarimu wako wakati aliyeumba hii dunia nani ni Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya akhira ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah akaipeleka hii haki kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال ومن علومك علم اللوح والقلم na katika ilmu yako katika ilmu yako si yote wewe wajua kila kilichoandikwa katika lauhul mahfudh na kila kilichoandikwa na kalamu wewe wajua yani mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaibu sasa maneno haya haya yaingia yote kuwa ni, ni, ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wa jami'u dhalika min khasa'is ar-rabb zote hizi sifa zilizotajwa hapa za zamhusu Allah peke yake subhanahu wa ta'ala falau annahu qal law kama huyu busiri angesema hivi ya khaliqal khalqi ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لو كما انgemsifu Allah kwa maneno haya ingelikuwa ni tauhidun khalis maneno haya haya asifikanayo Allah subhanahu wa ta'ala hivi waulize usifanye jazba mashaka wetu wanasema taratibu tumia akili yako taratibu qul inma a'idhukum wahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru hebu kaa kaa na mwenzako mwenye akili au kaa peke yako kando kisha utafakari fikiria kwa makini peke yako achana na kuwa fulani ansema fulani ansema yawezekana vipi maneno hayo hayo ukimsifu nayo Allah ni sawa na ukimsifu nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yawe ni sawa yawezekana vipi billah alaikum yawezekana vipi yani mimi kama huu beti nitaubadilisha niseme badala ya ya akramal khalqi niseme ya khaliqal khalqi ewe muumba wa viumbe mali man aludhu bihi siwaka yani sina mimi wa kukimbilia kwake ili anipe kile ninachokitaka ninachokipe isipokuwa wewe peke yako ya Allah عند حدوث الحادث العميم patakapotokea lile janga kubwa jambo kubwa siku ya kiyama fa inna min judika dunya wa dharrataha kwani ewe Allah katika ukarimu wako umetupa dunia na akhira wa min ulumika na katika ilmu yako ewe Allah ilmi lawhi wal qalami ni ilmi iliyoko katika lawh al mahfudh na kalamu hii ni katika ilmu ya Allah sawa kabisa haina matatizo kisha maneno hayo hayo uwe utamsifu nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam useme ya akramal khalqi mali man aludhu bihi kisha iwe sawa hebu hili jambo fikiria tu usifanye jazba fikiria kuna mwingine ataja Sheikh Abdul Razzaq waftataha akhar abyatan lahu yamdahu fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam mwingine akafunguza mashairi yake amsifu mtume sallallahu alaihi wasallam biqauli asema hivi هو الأول والآخر محمد يفزوري هو الظاهر والباطن محمد آه. هو الأول والآخر النبي قرآن يزغمز هو الأول والآخر والظاهر والباطن ناني الله جل في علا كي شمت واجي أسمي وشناني هي سي شركي وجوه مولي مجازي أمولي سيبوانا wazungumza nini wewe wafanya mchezo na dini ya Allah bwana si kila kitu chafanyiwa mzaha na ushindani tu ikiwa ni jambo la makosa achana nalo mimi sijaona mimi sijaona ukimuona wewe nionyeshe shekhe wa kikhurafi ametolewa makosa kama haya akakubali haya maneno sikuzungumza mimi amezungumza mwana wa chuoni mshaona nyinyi akikubali yani kwa mfano na wapeni mfano mmoja mmoja tu yule bwana aliyekuwa akizungumza ile aya wa idha salaka ibadi anni akasema hapa maana yake ni uombe kupitia kupitia maiti kupitia mabwana wakubwa usipoomba kupitia kwao dua yako wewe haiwezi kukubaliwa tulikuja tukazungumza hapa kwa dalili za wazi katika Qur'an na Sunna kuwa huu ufahamu huu ameutunga yeye hakuna kitu kama hicho wala lugha ya Kiarabu pia haijui haiko hivyo mshaona hata siku moja kisema basi mimi niliwaita watu katika shirki kubwa basi natubia na nawaambia watu msifanye hivyo muombeni Allah moja kwa moja wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ibadi hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi niko karibu na wao naitikia maombi ya wenye kuomba wala haiko kokote hapa kumwambia mtu naenda kaombe kwa fulani la la la, la. bali hapa Allah yuamrisha umwombe yeye peke yake muliona nyi wakirudi nyuma hadana Allah waiyahu lakini ni ngumu sana kwa nini kwa sababu mtu hataki kuifuata ile haki tu kwa sababu aliyesema ile haki ni fulani si shekhi wangu haya twenda huko lau kama mtu angelifahamu maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala qul inma ana basharun mithlukum asingefanya mfano wa ghuluu hii iliyoko katika mabeti haya mashairi wasingempa sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha sami'a bishay'in min dhalika naha anhu wa zajara wa shaddada mtume صلى الله alikuwa akimsikia mtu yoyote akimsifu kwa sifa hizi namalizia kwa sifa hizi ambazo hazimfai yeye ni za Allah akikat, akikataza hili jambo bali akimkemea yule anayefanya hivyo mtatoa mifano miwili kisha tumalizie عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي هو صحابية alipoolewa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwao amepitisha harusi na nini kaja pale kuwapa pongezi fajalasa ala firashi kamajlisika minni yani akakaa katika tandiko pale kuna mtu alikuwa amekaa kama hivi ulivyokaa wewe ndio mtume salama alikuja akakaa pale فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر ikawa kuna vijakazi watoto wa kike wadogo wapiga dufu ile dufu lilolipiga ingawa leo wanaopiga dufu waume mwanamume mzima apiga dufu wewe mwanaume hii ni kazi ya wanawake kupiga dufu ni wanawake kwa wakawa wapiga dufu katika harusi dhahiri yaruhusiwa katika harusi kupiga dufu wakawa waomboleza wale waliouawa katika baba zetu katika vita vya Badr idh qalat ihdahunna mara pale mmoja wao katika wale vijakazi akasema maneno haya wafina nabiyun na katika sisi tuna mtume yaalamu ma fi ghadin ajua yatakayotokea kesho bimaana ajua nini ghaib na katika sisi kuna mtume yani mtume Muhammad sallam ajua yatakayotokea kesho faqala mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsikia tu akisema akisema da'i hadhihi wacha maneno hayo wachana maneno hayo waquli billadhi kunti taqulin yale yale ya mwanzo ulikuwa mkiaimba yale mashairi endeleeni usiseme hivyo mimi sijui yaliyoko kesho wama tadri nafsun madha taksibu غدا أكون نفسي yajua وكيش itachuma وعن ابن عباس دليل يا بيلي ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت نيت ميسو مجوز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا أو ندا بل ما شاء الله وحده يا kitu kidogo subhana mtasema kitu kidogo hii ni kutaka kwa Allah na kutaka kwako ya Rasulullah asema aj'altani lillahi idlan umenifanya mimi ni mshirika na Allah qul ma shaa Allah wahdahu sema hii ni kwa kutaka Allah peke yake mimi sina chochote katika hili na Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri shay'un na hii pia tumesoma huna katika amri ya Allah chochote wewe nikitaka mimi nitawasamehe waja wangu nikitaka nitawaadhibu wewe huwezi kuingilia katika hilo aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili alivyokuwa akiwaapiza baadhi ya makuraishi katika swala akiwaapiza Allah akamkataza kam laysa laka min al-amri shay'un au yatuba alaihim au yu'adhibahum fa innahum zalimun kwa mtume sallam akikataza wa nadhiru hadha kathirun jiddan fi sunnati sallallahu alaihi wasallam فهو صلى الله عليه وسلم بشر ولكن ميزه الله بقولي يوحى إليه na hapa nitakuja kupaeleza insha Allah katika kikao kitakachokuja kwa hivyo mfano wa makatazo haya ya mtume sallama kukataza hili jambo la kupita mipaka katika kumsifu yeye ni mingi sana katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallama ni mwanadamu alayhi salatu wassalam lakini Allah amempa ubora kuliko wengine kwa kumteremshia wahi na hili ndio tutakuja kueleza inshallah katika kikao kitakachokuja naktafi bi bihadha alqadra wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik